sva zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema drugog Boga svim njega. Uz njega nema nikakvo božanstvo. Samo on jedini daje korist i štetu. I neka salavati samome Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pečata svih vjerovjesnika, Allahog miljenika, na njegovu čednu i čestitu familiju, porodicu, na njegove plemenite hrabre, ashave, sve one koji ih slijede do sunnjega dana. Braćo, žestoka i duboka tuga, briga, kada čovjek bude pogođen brigom i kada ga obuzme tuga, strijepnja, zebnja, strah i osjećanja slična tome, sva ova osjećanja dovode do toga da čovjek bude slomljen, znači njegov duh bude slomljen, da izgubi motiv, da izgubi elan, da izgubi snagu, da ne bude usredsređen, da ne bude fokusiran, da ne bude koristan, da bude dakle, beskoristan za ostale, za sebe, za svoju familiju, da mu padne iman i slično tome. I zato, braćo, pretjerana briga je pokuđena u islamu. Nekada je haram, nekada je pokuđena. Nekada je pohvalna. A, kada se radi o brizi za brata muslimana ili brizi za ovaj din brizi za opšte stanje umeta i islama u svijetu. Ali kada ta briga, braćo, da kažem, pređe granicu i bude poput one brige koji, koji imaju kjafiri, nevjernici, takva briga, braćo, je prokuđena. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, bi dovio Allahume ine audu bike minal hemmi wal ghammi wa audu bike minal ajzi wal kesali Allahume utječem ti se od brige i od tuge, od tuge, brige, strepnje i utječem ti se od nesposobnosti, kako bi rekao, invaliditeta, ne, nemogućnosti da, da čovjek nešto uradi, a? Wal keseli i od ljenosti, wa audu bike min buhli wal džubni, wa audu bike min dala i dejni, wa kahri riđali, i utječem ti se od škrtosti, utječem ti se od kukavičluka, i utječem ti se od toga da, da me dugovi i ljudi savladaju. Znači, poslanik sallallahu alaihi sallam bi dobio da ga Allah sačuva od ovih osam stvari. Jer ako razmislite, vidjet ćete da mora biti jedna od ovih stvari, ako se kod čovjeka nađe briga, ako se kod čovjeka nađe strah, ako se kod čovjeka nađe strijepnja, neusredsređenost i slično. Jer hem, braćo, hem je nešto što bi te moglo zadesiti. Briga koja može i musibet koji možda te zadesiti. A al-hazen je tuga za nečim što, što se desilo. I hem može značiti oboje. Ali komentarišu učenjaci u ovom hadifu, hem znači nešto što iščekuješ. Rezultat negativan koji možda te zadesi. Pa briga zbog takvog, takvog stanja. To je hem. A hazen tuga za onim što je prošlo. A? To su te dvije stvari koje su pokuđene. Te stvari, braćo, ne trebaju biti pri vjerniku. Zato što Allah subhanahu ta'ala kaže Ala eulija Allahi, la haufun alehim, wala hum jahzanun. Zar ne? Allahovi miljenici, oni koje Allah štiti, ili one koje Allah voli, ili Allahovi štićenici, la haufun alehim, wala hum jahzanun. Za njih nema nikakvog straha. I oni ni za čim neće tugovati. Ovo je osobina koja je, i tekako, znači, izražena u dženetu. Prije svega, dženet, braćo moja, između ostaloga, kao što kažu islamski učenjaci, da nije ništa drugo nego da vječno živimo u dženetu. Da nikada ne oboljevamo i da nikad tugu i brigu nemamo, to bi dovoljno bilo. Između ostaloga dženetska slast je to što će ljudi sjedeti na divanima, jedni prema drugima okrenuti, naslonjeni, bez brige. Čovjek ne može da se nasloni i da pije pića i da se da u razgovoru, u besjedama i tako dalje, ako ima brigu. A kako su opisuje dženetli u Kur'anu? Kao ljudi koji su naslonjeni sa poslugom u priči, u razvonodi, u besjedi. Kao ljudi kojima nikad nije dosadno. Kao ljudi kojima žene pjevaju. A kad čovjek ima brigu i, i tugu, je tako, žena mu neće pjevati. I ovo je osobina braća stanovnika dženeta. I osobina oni koji su spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji nemaju duboke, žestoke brige i tuge. Duboke depresije. Jer mi znamo, braćo, statistika kaže da se svake godine milion i 250 hiljada ljudi ubije. To sam čuo na jednom predavanju. Milion i 250 hiljada ljudi se ubije. Znači, želi da se oslobodi ovog svijeta metkom, omčom oko vrata, konopcem, tabletama, otrovom i slično, skakanjem sa visokih ovaj litica, zgrada i slično. Ljudi koji ne nalaze sebi izlaz, ne nalaze sebi vrata kroz koje bi prošli za, za taj problem i slično, žele da pobjegnu od ovoga svijeta. I što čovjek bliži kufru, bliži nevjerstvu, i što čovjek manje poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, on više ima brige, i više ima tuge, i više ima depresije, i sve što imam pada, ove stvari se povećavaju kod čovjeka. I sve više čovjek želi da pobjegne od realnosti kroz grijeh koji je postaje navika, kroz gledanje filmova, kroz slušanje muzike, izlazak na, na mjesta zabave i grijeha, kroz alkohol, kroz drogu, kroz cigare, kroz besede koji nemoj koristi, kroz pornografiju i slično. To su sve grijesi koji postavljaju navika i bijeg od realnosti. To su kukavice, ljudi čiji je karakter nizak, koji nemaju duha i nemaju motiva i bježe k ovim stvarima. I zato musliman, braća moja, je čovjek s kim se osjećaš rahat, ko kad vidiš te strpšir. Očekuješ radost, vidiš radost kod njega. Ti koji gutlaje njegove radosti popiješ i lepše se osjećaš. Zato vjernik kada dođe u sjelo, vjernik kada dođe u sjelo, neko sjelo, to sjelo postane vedrije. Zašto zbog njegovog oslonca na Allah subhanahu Zbog toga što iako ima brige i probleme i iskušenja, on je najsretniji. Alam ne šarah leke sabrek, za nismo prsa tvoje raširili. وَوَدَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ I sa, tvojih, sa tvojih leđa breme skinuli. Težinu, probleme i tako dalje. وَرَفَعْنَ عَلَكَ ذِكْرَكَ I digli smo ti spomen. Ponos smo ti uz islam dali da te ljudi spominju i da te poštuju. أَلَمْ نَشَرَحْنَكَ سَدْرَكَ Zar ti nismo rešili prsa za uputu? I sve ono što te tištilo, za čim su brigimo, klonili smo ti uz islam i uz, uz iskrenu braću i drugove u leke dhikrak i da te ljudi nakon što su te mizerno gledali poštoju zbog tvog islama fa inna ma'al usri yusra inna ma'al skobu je slast skobu ide lakoća i u istinu odma skobu ide lakoća fa idha faraghta fansab wa ila rabbika faraghab i kad god faraghta kad god si u stanju ti ibadet za ibadetom veži a neka ibadet poprati drugi ibadet i Allahu se tako uvijek približavaj u smislu kada čovjek u rahatluku sprema se, sprema se za nedaće i badetu. Kao što kaže jedan pjesnik, ja sahib el hemmi, inne el hemme mun fariđun, fa inne fariđ Allahu. Kaže, o ti koji te muči briga, zaista ta briga će da odleprša, da ode, jer onaj koji će da, otkloni je Allah. Jer niko drugi ne otklanjava brige i probleme nego Allah. I trebamo, braćo, da shvatimo mudrost Allah za ođan. Allah prije nego što je stvorio sva ova stvorenja oko nas – i mudro ih uskladio i mudro uspostavio red i skladnost među njima, Allah je mudar bio i prije toga. Allah je mudar, znači neizmjerno i to je neodvojiva njegova osobina. I u istinu svaka briga i svaka nedaća od Allaha zbog onoga što su naše ruke zaslužile. I Allah je taj koji, koji dagnava nedaće. Zato ljudi kažu i treba da kažu kao što Allah subhanahu kaže inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mi smo Allahovi Znači, mi smo Allahu i naš život, naše tijelo, naš, naše zdravlje, naš imetak, naša djeca, sve je to Allahu. To je emanet od Allaha zađa. Onda kada nisam bio svjestan šta je blagodat vida, pa kada sam oslijepio zbog svojih grijeha, zbog svojeg nemara ili zbog kufra i širka, čovjek bude svjestan onda, ah, kako je blagodat velika vid. Kako je velika blagodat hod, kako je velika blagodat, a zar nisi zahvalan bio dok si sve to imao? I onda kad Allah ispravde svoje te kazni, I onda čovjek se sjeti šta je imao. Koliko je ljudi koji dignu Allahu ruke, pa Allah otkloni ne da su od njih. Koliko je bolesnih, pa dignu Allahu ruke, pa ih Allah izliječi. Koliko je zatvorenih, pa je Allah oslobodi. Koliko je ljudi baceni u tamnicu, misle da nikad neće ugledati svetlost dana svoju ženu, svoju djecu, pa se on oslobodi, Allah ju uzvisi. I slično tome. Samo je problem u tome što onaj koji je stvorio ovaj kosmos i kome se pokoravaju veličanstvena stvorenja poput sunca i mjeseca, on ih usmirava kako hoće. On može i našu brigu i naš problem da usmjeri kako hoće. Istog trenutka da ga otloni. Ali problem je do nas. Mi smo ti koji se iskreno ne kajemo i mi smo ti koji, koji kidamo sebi risk grijesima, nezahvalnošću, nesjećanjem na laž dođer. Ibn Abbas uh, jahao jahalicu, bio na jahalici i došao mu vijest da mu umro sin. I on je samo sišao sa svoje jahalice, citirao ajat Osta'inu bi sabri os salah. Osta'inu bi sabri os salah. I potpomognite se strpljenjem i namazom. I odmah je donio tekbir, klanjao dva rekata. I provuči dovu inna lillahi wa inna ilihi rađi'un. Allahu pripadamo, sve Allahu i Allahu se vraćamo. Ibn Abbas. Šta je radio? Odmah je klanjao dva rekata i počeo da traži oprost Allahu za I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, čovjek koji osvane u svojoj familiji, u svojoj kući, sa hranom za taj dan, kao da mu je dat cijel dunjaluk sa svim svojim mnoštvom. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, I dan vjernika treba da počinje sa alhamdulillahi ladi ahjana, ba'dama amatena wa ilihin nusur, fala Allahu koji nas je oživio, sa zahvalom Allahu za uveđan. Fala Allahu koji nas je oživio i dao nam novi dan, da ako sam grišan bio juče da se danas pokajem. Da ako sam juče počinio kufor da se danas pokajem. Ako sam juče bio u gafletu i nemaru i nisam činio dovoljno dobri dijela da se danas pokajem. Ako sam juče se posvadio da se danas pomirim. Hvala Allahu koji nas je oživio Alhamdulillah hadi ahyana ba'da ma mata nakon što nas je usmrtio i njemu ćemo da se vratimo koji nas je oživio nakon što su jutros mnogi mnogi nisu osvanuli i ja i dalje sam u životu tu za svoju familiju za svoju braću za svoj za svoj islam za svoj din za svoj iman svoja dobra djela za svoju knjigu koju će da, da čitam na sudnjem danu i Allah subhanahu taala kaže alladine amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub oni koji su povjerovali koji su na tauhidu koji su se odrekli lažnih božanstava i spoznali put istine i čija se srca smiruju uz Allahov zikr, spominjanje Allaha. I spominjanje Allaha, je, zikr je taj koji smiruje srca kod nedaće. I zato je poslanik sala se naredio da se kaže inna lillahi zikr, to je zikr da se spomene Allah kad čovjeka zadesi nedaće. Pogrešno je da čovjek bježi od džemata i da čovjek bježi pred televizor, i da čovjek bježi ka svojim navikama od realnosti. Wallahi, to je kukavički. Od čovjstva je da čovjek prizna sam sebi grijeh i da stane da se bori protiv svog nefsa. I da prepozna svoju bolest i da bude skroman zbog te bolesti. I da se skloni da pusti drugima da ode ka Allahu dok on ne pobjedi sebe. A ne da svoju zahrađalost širi ako on ne može svoj nefs da, da pobjedi ili svoju strasti ili svoje, svoje bolesti ne da to širi među vjernike. Makar to. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže Eme yujibul mutarra idha dada'ah. Zar onaj koji se odaziva onaj onom koju ne daći. Nema čovjeka, osim ako čovjek ne uradi neku prepreku. Da ako je u nedači, digne ruke Allahu da mu se Allah ne odazove. Svaki čovjek koji je u nedači, u kojoj god da je nedači, Allah mu se odaziva. Pogotovo kada se radi, braćo, o teuhidu i istikfaru. Kada se spoje ove dvije stvari, onda je uputa potpuna. Kada se spoje teuhid, isti far, to je stvar veličanstvena. I toliko bitna Allah azzawajal, da Allah azzawajal dovu čovjeku koji je u ovakvom stanju, u nuždi, spoji ove dve stvari, bi idni Allah ta'ala se odaziva. Jer Allah kaže, وَسْتَعِينُ لَهُ وَسْتَعِينُ لَهُ وَسْتَغْفِرُهُ I krenite putem pravim ka njemu, to je putem tauhida, i oprost mu tražite. I drugi ajet, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَهُ I znaj da nema drugog božanstva mimo njega, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ i oprost traži za grijeh svoj. Tako je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao koga obožavate. Pa on rekao obožavamo sedmoro. I počeo da nabraja. Obožavamo kad je rat jednog. Obožavamo kad je putovanje jednog. Obožavamo kad je počinak u gradovima, u selima našim jednog. Obožavamo kad je bolest jednog. Obožavamo, obožavamo i, i tako naređa sedmoricu božanstva. I kaže, a koga obožavate? Kada vas pogodi nedaća. I kada vas pogodi žestoka briga i duboka briga zbog toga i straha. Kaže, obožavamo ono koje je na nebesima. E pa kaže, obožavajte samo ono koje je na nebesima a ostavite sva lažna božanstva na zemlji. I drugi primjer, Allah subhanahu wa ta'ala navodi وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ I oni kada, kada zaplove, a to jest kada su na moru, kada su okruženi talasima, a beskonačnom pogledu u smislu ravnini koju, koju pruža more i slično, kada se osjećaju potpuno sami, šta rade? Da'avu Allahe, dove samo Allah, strahi je, boje se za sebe i znaju da ne može niko da im otkloni brigu. Ako ih zadesi na moru, niko drugi do Allah. Mušnici su to radili. I mi smo najpreći da postupamo ovako. Wallahi, mi smo kao na moru, oko nas samo nedaće, problemi, iskušenja, mušnici. Mi smo ti koji treba da, da, da dignemo ruke Allahu Azza wa Jal i da molimo Allah subhanahu wa ta'la da otkloni naše probleme i da zbog toga ne padamo u oča i da ne padamo u brigu i da imamo nadu Allah Azza wa Jal ali žalostno stanje naše moje i vaše je to što nikada nas Allah kazni nekom nedaćom iskušenjem ni tada ne dižemo ruke a kamoli kada je rahatluk u pitanju čak šta više rahatluk nekada bude teži za nas brže zaboravimo Allah subhanahu wa ta'la I tada smo najteže i najgori slično tome. والحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يعقوب عليه السلام oslijepio i ostarao i e, osjedio. Sin mu nestao u smislu, prenijeli mu da, da su ga pojeli vukovi. I šta rekao? I drugog sina došli da mu kažu, za drugog sina da je ostao u robstvu, da mu opišu poznati događaj, da ne opisujem šta se desilo, šta je rekao, innama ešku bethi wa huzni ila Allah. Kaže, ja nikom drugom se ne jadam i ne iznosim svoju tugu, tugu i brigu i jad svoj osim pred Allahom. A Allah je čist od svega onoga što vi radite, kako postupate i šta govorite. Allah je čist od svega onoga što vi radite. I šta mu se desilo? Desilo se to da, da mu Allah subhanahu wa ta'ala vratio sina. I da je progledao da mu je vratio sina i da je progledao. Ali suština ove priče, braćo, je šta? Da teuhid, iskrenost, istighfar, Jakuba, sjećanje na Allaha i svjesnost, istinski oslanost na Allaha je dovoj do toga da čovjek nakon što je slijepio progleda i da mu se vrati sin, i to ne bilo kakav sin, vjerovjesnik, vladar, čovjek koji odlučuje i tako dalje i tako dalje. Jer zaista, zaista treba da vjerujemo da nakon te skobe dolazi slast. I še jedna stvar koja pomaže u svemu ome je da imamo neizmjerno povjerenje u Allaha Azzawajal. Treba da imamo povjerenje u Allaha Azzawajal. Neizmjerno povjerenje u Allaha Azzawajal. Ne smijemo nijednog trenutka da, da, da sumnjamo. Da sumnjamo u Allahov kadar ili u ono što, nas, što nam Allah spušta. Treba da smo svjesni u njegovu neizmjernu dobrotu. Da smo svjesni da je on neizmjerno milostiv. Da je on od svih milostivi naj, najmilostiviji. I da sve što ono spušti za nas, da je to hajr za nas. Da ne može da se desi ništa osim ono što Allah na, na, dozvoli. Da ne može neko na štetu da nam nanese osim onoliko koliko mu Allah dozvoli. I da Allah za ovođel neće nas napustiti nijednog trenutka. I neće nam učiniti nijednog trenutka nepravdu. Treba da smo svjesni svakog trenutka te stvari. Nažalost, ovo je naša mana. Mana generacija koji žive u ovom stoljeću. Da, da, da se brzo gubi osnovna snalaha za ovođel te ovekul. Nema dovoljno spoznaje spozna kada, kada je u pitanju ovo Allahovo svojstvo i u istinu ona često ovakve stvari dovode do toga da čovjek bude slomljen da bude slomljen i da, i da misli da će mu dati sreću nešto drugo mimo, mimo Allahog puta. Pa se toliko priča o ženama i zato se toliko priča o, o, o, o hrani i zato se toliko šalimo i zato mislimo da su te stvari na trenutak nam razvedre srce, a vallahi, vallahi slast imana je ta i iman i povezana sa Allahom je ta koja koja čovjeka spašava nakon što je potono izvodi ga, izvodi ga na kopnu. Molim Allah subhanahu ta'ala da, da, da nam oprosti, da, da pređe preko arđavih postupaka naših. Molim Allah subhanahu ta'ala da, da nas nadahne, da se popravljamo, da, da nam oprosti, a ona je zbog slabosti naših. Molim Allah azzawajal da pređe preko svih naših grijeha, velikih i malih, javnih i tajnih. Allahume, ako nas ti ne učvrstih, učvrstiš, zaista ćemo mi biti od onih koji koji su eh, krenuli ka grešnicima, ka nevjernicima. Allahume, ako nas trinu učvrstiš, saista ćemo mi biti od onih koji su krenuli ponovo ka grešnicima i nevjernicima. Allahume, kome nas prepustaš, slabosti našoj, strastima našoj, ljudima koji nemaju milosti prema nama. Allahume, ne prepusti nas nikom eh, treptaj oka. Allahume, ne prepusti nas nikom za treptaj oka, ja rabbel a'anamin. Allahume, gospodaru svi svjetova ne učini nas od onih koji razuma nemaju, koji uma nemaju, pa dadnu vječni ahiret i gledanju tvoje lice za prolaznosti i prljave strasti ovoga svijeta. Allahumma puti našu djecu. Allahumma obrado nas da naša djeca budu od muvehida, od predvodnika bogobojaznih učenjaka i šehida ja rabbel alemin. Allahumma podari pobjedu islamu. Allahumma podari pobjedu islamu. Allahumma uzvisi islam i počasti nas da vidimo to svojim očima. Allahumma ubrzaj pobedu Islama, ja rabbele alamin. Allahumma gospodaru si sveto, pređi preko naših, preko naših rđavih dijela. Allahumma ne usmrti nas, a da nam ne oprostiš. Allahumma ne usmrti nas, a da nam ne oprostiš, ja arhamu rahim. Ja haju, ja kajum, ja mustajiba ste Allahumma uputi naše najmilije. Allahumma uputi naše najmilije. Allahum uputi naše žene, naše roditelje, rabbel alamin. Allahum učini nas upućenim i uputom drugima. Allahum učini nas upućenim i uputom drugima. Učini da Kur'an bude dokaz za nas, a ne dokaz protiv nas. Allahum učini da Kur'an bude da bude sebe pom, odlaska naše briga i naše tuge, ja rabbel alamin. I učini da Kur'an bude, učini ga prolećem naših srca, ja rabbel alamin. Allahum gospodaru svih svetova, osmrti nas samo na islamu, sa tvojim imenom na ustima. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة واسبستيت ناس